Ве поздравуваме и ви и вам Божи благослов. Денес продолжуваме со темата Исцеленија во Библијата. По две саботи со кои што поминавме заедно во проучување на записот, библискиот и историски запис во врска со мајката на еден од најславните пророци во Стариот Завет, Ана, и како Господ го исцелил незиниот проблем, незиниот хендикеп. Нареден случај на исцеление после овој настан, а тој беше значи во првата Самуилова книга, првата глава, имаме дури во втората книга на царевите. Патем да споменеме дека во првата книга на царевите постојат некои записи во врска со болести. Например, по заповед Господова и според проклетството кое што било искажено преку неговиот слуга, била и сушена раката на неверниот цар Јеровоам. И веднаш потоа на негова понизна молба, Господ преку пророкот ја исцелува. Меѓутоа, такви примери, рековме нема да разгледуваме и нема што да се зборува многу за нив. Слично како она финта со Мојсеевата лепрозна рака, кога прво станала лепрозна, а потоа веднаш била исцелена за да Мојсей добие знак од Господа. Понатаму имаме случај со пророкот Илија и вдовицата во Сарепта, Сидонска, мегутоа дали тук имаме случај на болест и исцеление? Не, тук имаме случај на смрт и воскресение дали смртта е болест. <laughs> Вето, ово е битно да го знаеме во секоја прилика, затоа што тука се јавуваат некои проблеми, особено денес, затоа што модерната медицина денес, како и модерната биологија, на малку неприроден начин дефинира некои работи, само за да сета тоа има колку што е можно повеќе да се совпага, да има некој смисол со теоријата на еволуцијата. Така денешна да наука погрешно го дефинира поимот животински видови, например. Но, да не зборувам сега што значи тоа, исто така погрешно ја дефинира и болеста и смртта. Кога настапува смрт? Што е тоа клиничка смрт? Кога човекот е вистина мртов? Кога не е мртов? Од која состојба може да се поврати? Тоа се сиви области, недефинирани многу-многу, или различно дефинирани во денешната наука. Мегето една работа треба да разбереме. Има слушнато една мисла од еден пријател на татко ми поточно, кој што почина веќе далечната 96-та година. И јас лично се согласувам со таа, не ме интересира дали е тоа во согласност со модерната медицина, но ако мозокот на човека е мртов, тогаш тој е на вистина мртов. Може и срцето да не работи, обично проверуваат пулс, а и мртв. Не е точно, може да се поврати во известни ситуации, ако срцето престане да чука. Но ако мозокот е мртв, е мртв. Слушнав деновиве една немила се разбира информација за некоја девојка позната на овој комшијата Бреберов што е тука, како 4 години е во кома, со обракајна несреќа пред 4 години и 4 години сега во кома. Вие се секјавате, мислам, беше братот на сестра Радица, што во Австралија многу повеќе години бе, го држаја така да вегетира на апарати. И сега само затоа што работи некој орган тука или таму и крв циркулира, и затоа што е тоа желба и надеж на луѓето, велат, епа, се уште не е умрен, се уште е жив и се уште сакаат да го одржуваат. Кога загина детето во Хартланд пред 10 години, истото се случи. Мозокот му беше мртов, јас дори се земав за право да ги искарам сите оние, проповедници, прецептори, сите што беа таму службеници, кои што се молеа за исцеление на детето и им велев, вие се молите за исцеление, а всушност барате Господ да го воскресне детето, и ако Господ го воскресне детето, што ќе велите вие? Дека Господ го исцелил, значи нема да му ја дадете поголемата слава, дека нема да признаете дека направил поголемо чудо, туку ќе речете дека само го исцелил. Така заврши и тој трагичен случај. Кога мозокот на човекот е мртов, тогаш човекот е мртов. Било каква друга вегетација во неговото тело, тоа може да го споредите со дрва, растенија, цвекиња, меѓутоа тоа не е тоа. Душата, животот, ако не е од Господа, од Неговиот дух, никакви апарати не можат да го надоместат. Затоа воскресението на синот на ова вдовица од Царепта нема да го разгледуваме како пример за исцеление. Но што имаме во втората книга на царевите? Јас би сакал пред да се нафатиме за еден вистински конкретен пример на исцеление, што го имаме во ова, дури во оваа книга – да разгледаме некои примери кога некои израелци не биле исцелени. Но нема да се занимаваме детално со нив. Прво ќе отвориме во на самиот почеток од книгата, втора книга за царевите. Се надвам дека сите можете да ја најдете оваа книга во зависност од некои преводи што ги имате, например, ако имате стар православен превод, тоа ќе биде дури четврта книга, Царства, така беше таму наречена. Втора книга на царевите, првата глава, дали не дадовме оваа книга, што мисли? Верувам, че никој нема проблем да најде книгата, така? Втора книга за царевите. Добро. Да почитаме еден интересен случај. Од првиот стих, првата глава на книгата, се вели по смрта на Ахав, Моав се побуни против Израел. А Охозија, тој царот, на Северното царство, наследник на Ахав. А Охозија падна низ прозорецот на горната соба од својот дворец во Самарија и тешко се повреди. Значи има случај за физичка повреда. Болест како последица на физичка повреда. Но сега како реагира овој израелски цар? Па испрати гласници им рече, Одете, прашајте го Веелзевул, божеството на Акарон или Екронското божество, ќе озрвам ли јас од оваа повреда? Много интересно. Се секевате како гласаше српскиот превод? кога се споменува Веелзевул во Светото Писмо? да. Така е во оригиналот. Паганските идоли се наречени гадови. Сите идоли во овој свет се гадови. Не ме гали дали ќе повредам случајно нечи идол <laughs> или нечи чувства, ја верувам дека тука нема такви. Израелскиот цар испраке гласници да го прашаат Велзевул гадот Акаронски. Ке оздравам ли јас од оваа повреда? Добро. Да прочитаме на брзина еден друг текст. Во втора книга на Дневникот, 16 глава. Не е многу далеко, втората книга на Дневникот, или во некои преводи се вика Летописи. 16 глава. Дали не овде оваа глава? Втора Дневникот, 16 глава. Ке прочитаме ќе го прочитаме 12 стих. На 39-та година од царувањето свое, Аса, овој е јудиниот цар, или на јужното царство, се разболе во нозете. Каква е ова болест, можеме да предпоставуваме. Може би некој гангрена, обично кај нозете започнува. Не знаеме, нешто по-детално не ни се кажува и болеста негова се прошири до горните делови на телото. Но тој ни во болеста своја него побара Господа, туку што? Лекари. Ето е многу интересен текст. Ни во болеста своја него побара Господа, туку лекари. Да се вратиме кај Охозија, втора царевите, прва глава. Значи, кога овој испрка гласници да го прашаат гјаволот за информација, тогаш ангел Господов му каже на Илија, те свитецот. Кој е ово Илија? Ово Илија е некој за кого во Македонија многу се зборува секоја година, а многу малку се знае. <laughs> Кој бил тој? Ништо чудно. Изгина мојот народ, кажа Господ во Стариот Завет, затоа што е без знаење. За жал, еден куп христијански народи не се ништо подобри. Нивната религија се состои во безначајни форми, а во суштина обожуваат идоли, значи гадовите на овој свет. и затоа гине. Затоа се гине и затоа уште повеќе ќе се гине, токму заради тоа незнаење. Незнаење за Божите зборови, за Божите дела, за Божието Слово, за Божијата сила. Стани, пресретни ги претениците на Самаријанскиот цар, бидејќи Северното царство имало престолнина во Самарија, и каже им, зарем во Израел нема Бог, та се тргнане да го прашате Велзевул, гадот Акаровски. Понатаму, нема да читаме што се случува, се случува она што апостолите побарале од Господа своевремено, он да го повтори, кога и тој и тие заедно со него не биле примени и не им било укажено гостопримство во едно село. Повторно во северниот дел на Израел. Но Господ тогаш не постапи така. Воопшто никогаш за време на својата мисија на земјата Господ не постапуваше така, не казнуваше, не убиваше, не погубуваше, туку само исцелуваше и спасуваше. Зошто? Дали затоа што Господ никогаш не убива, никогаш не казнува, никогаш не погубува? Се разбира, не. Току затоа што првото негово доагање е поврзано со благодатта, со спасението. А дури второто, и настаните што му предходат, е поврзано со нешто многу пострашно и од Стариот Завет, и од потопот, и од Содом и Гомос. Затоа што времето на Божја милост ќе биде завршено. Духот на што вели, и јас почесто ќе ја цитирам ова негова изјава, постојат многу начини на кои што се практикува уметноста на исцелението, буквално. Или би може да речеме вештината на исцелението но постои само еден кој што небото го одобрува. Согласувате? Да повторам, постојат многу начини на кои што се практикува уметноста на исцелението, но само еден кој што небото го одобрува. Кои се тие многу начини? Гледаме во случајот на царот Охозија, тој директно се обраќа на бајачи, гатачи или на нешто пострашно. На лажни пророци, пагански жреци, свештеници, медиуми, како би ги нарекле денес, спиритисти. Нешто што е денес многу актуелно. Дури денес е поактуелно отколку во минатиот век. И денес еден куп председатели, политичари, премиери, меѓу другите, кого имаат за своји советници? Па дури за своји најважни советници. Ги имаат слугите на Велзевул. Денес и по широката јавност, например, општо, народите во светот, од кого повеќе примаат информации? Од господовото слово или од лажните гласници, од медиумите? Се разбира од медиумите. Еден наш пријател своевремено рече дека BBC е кратенка за не за британско, туку за Велзевул. Белзебуб Broadcasting Corporation. Што е сосема точно. <laughs> не, но не, не е тоа случај само со BBC. тоа е случај со еден куп медиуми во светот во кој што живееме. Како стоиме на полето на медицината. Еве АСА, кој што бил поверен на Господа, но пред крајот на животот ја загубил таа првобитна верност. И во болеста своја него побара Господа, туку лекари. Се што е проблем со лекарите? Проблемот со нешто со лекарите? Проблем е да одите на лекар, да барате лекар. Ако ве прашав дали е проблем да одите кај бајачи и гатачи за вашите болести, кај спиритисти или сомнителни исцелители. Може би повеќето од вас ке одговорат со сигурност дека е проблем. Но да одите кај лекари. Зошто било проблем? Дали и тоа било проблем? Во случајот со Аса. На некој начин, иеко тука Библијата тоа не го кажува, Но повторно доаѓаат на ум зборовите на Елена Вајт. Вели, ако се разболам, попрво ќе повикам адвокат за мојот проблем, отколку лекар. Постојат вакви неизини зборови. Иеко знаеме дека таа не е против медицината, иеко знаеме дека благословила и поздравила отворање на здравствени центри, образование по медицина. Она и незиниот сопрок го финансирале келок за време на неговото школување. Но постојат вакви неизени зборови. Попрво ќе повикам адвокат за мојата болест, отколку лекар. Зошто? Што е проблемот? Што е проблемот? што Божијето Слово го посочува и во случајот на Охозија, и во случајот на Аса. На северниот и на јужниот израелски цар. Проблемот е што на прво место не го бараат Господа. Тоа е проблемот. Знаете како на руски се вика лекар? на руски, како на руски се вика лекар. До ден денес. И ден денес така се вика. Данило е најблиско. На руски и ден денес лекар се вика врач. Може би <laughs> звучи свешно, мегуто е вистинито. Много интересно, русите никогаш не го промениле овој назив. И ја многу повеќе го сакам овој назив. Многу повеќе би почитувал некој кој што ќе се представи како врач. Себе се ќе се представи како врач. Например, некои од тие индијанските шамани таму кои што наводно се уште постојат во Америка. Отколку некој кој што ќе се представи како професор, доктор, примариус, дрмар, и уште цела редица точки, букви, запирки и така натаму. Знаете ли зошто? Затоа што овој последниот е надуен со гордост и мисли дека тој велекува. Врачот не мисли дека тој велекува. <laughs> Знаете што значи зборот пак? Од, од кој корен тоа потекнува? <laughs> Врач, вражање, од, од што потекнува тоа? Од која именка потекнува врач? Од враг. А знаете што е враг? <laughs> Враг е словенското име за гјаволот. Е сега, Колко е далеку денешниот доктор по медицина од врачот? Како што денешните политичари не се многу далеку од Охозија, кој што им барал совети од Велзевул, од бајачи и вражачи, така и денешната медицина не е многу далеку од врагот. Знаете зашто? Па знаете се, разбира. Денешната медицина за скоро секој проблем што постои, ќе ви понуди лек кој што доаѓа од каде? Споменав мејатата сабота, доаѓа од фармацевскиот капитал. Фармацевскиот капитал нема интерес да ве излечи од болест. Зошто нема интерес, бидеќи ако сте исцелени, здрави, повеќе не сте, не можете да бидете негови клиенти, негови муштери. Исто така фармацевскиот капитал, да повторам, нема интерес да умрете веднаш. Зошто? Затоа што ако сте мртви, исто така не можете да бидете негови муштери, купувачи и така натаму. Тогаш зашто постат лековите што ги произведува фармацијата? За да ве одржува колку што е можно подолгу во вашата болест, односно да бидете хроничен пациент. И што е можно подолго на тој начин, да бидете негов муштерија. Е сега, тоа секому му е јасно, И никој нека не се лути. Но тоа е факт и тоа е така. Што значи да се зборот формација, се секјавате? Да повторим. Буквално во превод отровница. Значи во аптека, и ден денес фармакион се вика во Грција аптека, ако отидете, значи купувате нешто што во Америка и ден денес го нарекуваат отрови. Дроги, поточно, купувате дроги. Така го викаат. На што ве асоцира зборот отровница? <laughs> На змија. Кој е старата змија во Библијата? Врагот. Еве зашто, кој е символ на денешна медицина и ден денес? Змијата. Еве зашто денешниот доктор по медицина не е далеку од индијанските врачеви, например. И зашто е многу точно што една, може ја слободно ке речам, најнапредната медицина во светот, руската, за нивниот лекар, и ден денес го има задржано зборот врач. Постојат многу начини на кои што се практикува уметноста на исцелението, но само еден кој што небото го одобрува. Зошто небото одобрува само еден начин да се запрашаме? Затоа што сите други начини се сведуваат и тие се сведуваат на само еден. Совети, рецепти, мислење и третмани кои што доаѓаат од старата змија, од Велзевул. Тие се сведуваат на едно. Значи, постојат само два начина, всушност. Како што постојат една вистина и илјада лаги, и сите лаги се сведуваат на еден извор, значи постојат само две страни повторно. Постои господовиот начин на исцеление и постои змискиот начин на исцеление. Библијата не посочува на Господа. Зошто? Дали е грев да се оди на лекар? Видите, причината зашто Библијата не посочува на Господа е затоа што кога Господ исцелува, целосно, комплетно, ќе бидете исцелени. А кога змијата ве <laughs> лечи, ке речам, Затоа што таа не исцелува. Значи што значи зборот исцеление, од каде доаѓа зборот исцеление? Да станеш, да, исцело, целосно, комплетно здрав. А што значи комплетно? Не само телесно човекот што се состои? Апостол Павле им вели на слонјаните, и си од ваш дух, душа и тело. Господовото исцеление е комплетно, опфаќа се. Не може, денешна медицина само сака да го лечи телото. Затоа таа го лечи, но никогаш ни него, ни телото, не го исцелува односно не го прави комплетно здрав. Не може само телото да биде здраво. Ако сте болни и во умот, ако сте паднати и во духот, тоа влие и на телото. Значи, и покачени притисоци, и покачен шекер, и хормонален дебаланс и било какви други пореметувања, сето тоа е последица и на еден куп духовни и душевни пореметувања. Сето тоа е последица на гревот во случајот. Да отвориме сега, бидејќи времето ќе ни дозволи за еден краток случај на исцеление во втората книга на царевите, но пред да отвориме таму, да прочитам само уште еден текст во втората книга на Дневникот. За случајот на царот Аса го прочитавме текстот во 16 глава, а сега да прочитаме еден краток извештај од 21-та глава. Втора дневникот, 21-та глава. Тука се зборува за безбожноста на јудејскиот цар Јорам. И видите што се кажува тука. Од 12 стих читаме па подолу. И му дојде писмо од пророкот Илија на овој цар, во кое се велеше, Вака говори Господ Бог на твојот татко Давид, затоа што не тргна по патиштата на таткот Јосафат и по патиштата на Аса, царот јудејски, кои што биле верни во минатото. Туку појде по патот на израелските цареви и ги воведе во блудство Јудеја и Јерусалимските жители, како што го воведуваше во блудство домот Ахаво па уште и браката свој, домот на татко си, кои беа подобри од тебе, ти ги уби. Зато еве Господ ќе го порази со голем пораз твојот народ и синовите твои, и жените твои, и целиот имот твој, а тебе со што? Со лута болест, со болест на цревата. Така што цревата ќе ти излегуваат од утробата од ден на ден. Много интересно подоцна се вели во 19 стих, во 18-тиот, посета тоа Господ го удри со неизлечива цревна болест, така одеше од ден на ден, а кон крајот на втората година му излегува цревата од болеста негова и тој умре во страшни маки. Видите, Библијата зборува како истиот Господ, единствениот кој што може да исцели, Господ е единствениот исцелител, затоа Библијата не упатува само на него. Медицината ве лечи, но не ве исцелува. Тоа е како да замислите да постои некој факултет во кој што вие само учите, ама никогаш не нема да научите. <laughs> Секавате многу наставници и професори тоа го велат. Учеше? Уче. <laughs> А научи? Се лечевте? Јеремија кажува и не такви зборови. Господ вели, и повторно во множина, го лечевме, вели Вавилон. Го лечевме Вавилон, но Вавилон не се исцели. Господ сакал да ги исцели и другите народи, не само својот народ Израел. Господ сака, што мислите не сака, сака да ги исцели сите болни. Но зашто сите не се исцелуваат? Има многу причини за ова. Но најчесто причината е греф, затоа што луѓето не сакаат да бидат исцелени. Се секирам на еден јеховен сведок од Шутка, кога му велев, се жалеше кутриот на мигрена, на боли глава, на, на 31 година се жалеше од мигрена а толку беше мераклија за свинско, не пропуштеше ден да, да зборува како, бидеќи служевме заедно, <laughs> како э, да <laughs> како е мераклија за свинско, како откако станал Јеховин сведок, може слободно да јаде свинско, бидеќи пред тоа бил муслиман, па не смел да јаде и така натаму. Еднаш <laughs> ми издодеа тоа неговото жалење за мигрената и му реков, абе ти не сакаш. Ти, односно, вака му реков, ти сакаш да те боли глава. И мислам дека беше доволно паметен за да разбере на што алудирам, бидеќи доволно се познававме до тогаш. Луѓето не сакаат да бидат исцелени. Може би сакаат да бидат излечени делумно, значи да ги снема симптомите за некој моментален проблем кој што ги мачи, но не сака да бидат исцелени целосно. И дух, и душа, и тело. Сега се вратиме на втора царевите и ќе прочитаме за какво исцеление тука станува збор, Втора царевите, кој беше наследник на пророкот Илија, десвитецот? Елисеј, точно. Овој пророк, мене лично, од секојаш ми оставал пријатен впечаток. Елисеј е човек кој што може би не направил поголеми чуда од Илија, иеко барал во двојна мера. Благодатта што почивала врз Илија да премине на него. Меѓутоа, Елисеј направил големи и повеќе чуда за време на својата пророчка служба – А едно од нив на почетокот од неговата служба, ќе го прочитаме и сега. Но да додадам дека ови пророк не бил почестен, како што вели Елена Вајд во Пророци и Цареви, да биде вознесен во огнена небесна кола, како што тоа било случај со неговиот учител Илија. Па сепак, иеко завршил со смрт, како и повеќето други пророци, и може би не бил веднаш воскреснат и однесен на небо како Моисеј, сепак од животот на Елисеј може многу да се научи, а ние сега нема да се позанимаваме за жал со целиот негов живот и целата негова служба, но ќе поминеме две прекрасни исцеленија кои што Господ ги направил преку него, следното и најпознатото исцелението на сирскиот војсководец Неман ќе биде во, или Наман, ако отдаде Господ живот и здравие следната сабота. А сега во втората глава само накратко за едно необично исцеление бидејќи не се работи за исцеление на човек, дури не се работи ни за исцеление на животно, туку за исцеление на што? За исцеление на, на вода, на извор. Денес би можело да речеме, овој превод тука, ревидиран превод вели, Елисей го очистува изворот на Ерихон. денес некој би рекол, Елисеј ја посветил водата во Ерихон. Да, неговото дело е пример на вистинско посветување на вода, а не она во Охрид, каде што наводно се посветува од страна на МПЦ целата вода на Охридското езеро, се додека не влезе фуере да ја измоча и да ја опогани. а ја не верувам дека била света ни пред неговото влегување. Знаете, Фуере, и откако повеќе не е официјален представник на Европската Унија во Македонија, вела дека продолжува секоја година за водици да доаѓа на Охрид, омилен му е Охрид, за да го фаќа крстот. А бурето со вино, о, уште попогано. <laughs> Брите со вина да го фаќат, да. Добро, конечно Охригени решиле да признаат дека не е крстот она што им значи кога скокаат луѓето по него, туку она што се добива во замена. Значи, крстот е парично средство за да се добија лаптоп, телевизор, фрижидер и така натаму за скокачите по крстот. Хригени рекле, што сега што сега крст да фрламе, кога, кога, не, кога сме неверници, кога не веруваме во крстот, туку веруваме во бурето со вино. Па сега може би не е згодно да се фрлаат лаптопи, смартфони или фрижидери, телевизори во Охридското езеро, па луѓето да скокаат по нив, но еве в буре со вино е згодно да се фрла. За жал, комично е. Мене и случајот на Охозија ми е комичен но поточно би бил комичен и едниот и другиот случај кога не би бил трагичен. Затоа нас ни се случува и ке ни се случува и турци, и илириди, и еве сега најави за повторување на 2001 и така натаму. Зошто? Затоа што и нашиот народ е без знаење. Што вреди ако е библиски? а не ја познава Библијата. И Содом и Гомор се библиски места. <laughs> Смешно е. Или поточно би било, кога не би било трагично. Тогаш жителите на градот му кажаа на Елисеј, Ете како што гледаш, господаре, положбата на овој град е добра, но водата е лоша и земјата е бесплодна. Реков втората глава, втора царевите, втора глава. Значи, после првата глава, каде што беше случајот со Охозија и неговиот <laughs> неговата молба до Велзеву, втората глава, 19 стих. Втора царевите, втора глава, 19 стих. Тогаш жителите на градот му кажаа на Елисеј, ете како што гледаш, господаре, положбата на овој град, на кој град? На Ерихон, е добра, но водата е лоша и земјата е бесплодна. И се само ќе прочитаме како се случува ова оздравување или исцеление на водата и ќе поставам едно прашање на кое што би сакал да ми одговорите следната сабота, ако даде Господ живот и здравје. Како Елисеј го реша овој проблем? Никако, тој не го решава, Господ го решава. Но Господ го решава преку Елисеј. Првата лекција што треба да ја разбереме кога се работи за библиски исцелувања, за, не, поточно за господови исцелувања, веќе Библијата само по себе не ви исцелува, е дека Господ работи посредно, преку кого? Преку своите слуги. Преку своите слуги работи Господ. Значи, единствениот метод кој што небото го одобрува за исцелување е Господовиот. Некој ќе рече природните методи. Природни или надприродни не е битно, Господовите методи. бидеќи не мора да се секогаш природни, може да се надприродни. Но, најчесто се природни, но само зашто се природни, не значи дека не се господари. Луѓето се во како мислат дека Божиот прст се гледа таму каде што има надприродно дело, само тогаш. Не, Божиот прст во 99% случаи се гледа таму каде што се природните закони и природните дела на исцелување. А освен нив, во помал број случаеви, и со надприродните дела. Важно и во едниот и во другиот случај Господ исцелува. Но Господ исцелува преку своите слуги. Значи, не непосредно, туку преку своите слуги, секогаш. И секогаш сака да работи преку луѓе. И најчесто не работи, освен ако е преку луѓе. Ако нема луѓе, и не работи. Кој треба на нашиот народ да му ја пренесе вистината или знаењето за Бога, за неговата сила, за неговата реч? Неговите слуги во Македонија. Елисеј вели, дајте ми нова чаша и турете во неја сол, и му дадоа. Тој отиде кај изворот на водата, ја фрли во неја солта и рече, вака вели Господ, че значи, ја се гледа кој исцелува, јас ја оздравувам оваа вода, и во иднина нема да доаѓа од неја ниту смрт, ниту бесплодност. И 22 стих вели, и војата остана здрава до денес, според зборот што го кажа Елисеј. Ова е прв пример во Библијата, каде што во случајот на исцеление гледаме употреба на некое средство. Подосна ќе видиме смокви во случајот со царот Езекија, Исус кал на слепородениот Не, значи, не е само збор, току некогаш Господ користи средства, некои материјални средства. Се поставува прашање, каква врска имаат новата чаша и солта со оздравувањето на водата? Тоа е прашањето за кое што сакам да размислувате. И ако даде Господ живот и здравје, ке го одговориме следната сабота. Нека му е фала и слава. Амин.